U dubinama srpskog geta, tri prava repera žive pravi rep. Ej, jo! Geto suza! Uh. Alex, nisam! Uh. Uh. Pravi hip-hop! Plače mi se, plače mi se! Slušaj sad, brate! Yo! Ej, yo, overi flow, pravi hip hop, spreman za show Samo tvrdo da stanje kao Al Pacino kum, realno true school uh. Smrca autotune, napadaju rap, narodnjaci i trap Mi možemo dašli tu kao kući čep Koristimo pančeve, multi je play Vešto kao nole kada odigra volej Hip hop, hurre! Pustilo si, brate, platio mi se. Yo, priceless, je u kući, suva usta, će da pući. I nisu ni slutili da će realnost doći po svoj danak, kada je neko svom silinom razbio vrata. Aha! Aha! Braćo, what the fuck? What the fuck, braćo? Ti sunce jebem, nisi ti geto suza, ti si suza. Puh, mrš! Zamalo da mi pobegne, ja izvadio pušku i po sreće Lenke sam ga spičio, znači nije imao ni levo ni desno gde da ide. Draga braćo, kad već pobismo ove miševe, mogli bismo mesto njih nešto pametno da snimimo za ovaj napaćeni narod. E, važi, dogovoreno, šumare.